Ընդունելություն Արցախի նախագահի նստավայրում։ Կրեմլում կայացել է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը։ Հայաստանի նախագահի եւ արտգոսնախարարի այցերը Մոսկվա վաղուց էին ծրագրված։ Խաչմաչ համայնքում հուսով են, որ մոտապագայում կունենան տիպային ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան դպրոցական շենք։ Արցախի պետական համալսարանում ներկայացվել է ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրի հերթական բանախոսությունը։ Կամանչայի վարպետը գուսանական երաժշտություն է ուսուցանում Շուշեցի երեխաներին։ Արցախում գրանցված երկրաշարժի էպիկենտրոնը եղել է Ադրբեջանում։ Իտալիայի Տրավիզիո քաղաքում ընթացող շախմատի աշխարհի միջև 20 տարեկաների առաջնությունում Հայկ Մարտիրոսյանը առաջատարից հետ է մնում կես միավորով։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ընդունել է Լիոնում Հայաստանի հանրապետության գլխավոր հյուպատոս բարերարտ Նիկոլայ Սարկիսովին։ Քննարկվել են Արցախում տարբեր ծրագրերի իրականացմանը հայերենիք սփյուռքապերին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, երկրի ղեկավարը երախտագիտություն է հայտնել Նիկոլայ Սարկիսովին Արցախին մշտապես ատարելու նրա շինացմանը ակտիվորեն մասնակցելու համար եւ լղը անկախության ճանաչման գործընթացում ունեցած նշանակալի ավանդի համար նրան հանձնել վաճագան բարեպաշտ մեդալ, որով նա ապարգևատրել էր ի նշանավորումն լղը հրճակման 26-րդ տարեդարձի։ Նույն աղբյուրի համաձայն Բակո Սահակյանը այսօր ստորագրել է հրամանագիր Արցախահայության ազգային ազատագրական պայքարի Ղարաբաղյան շարժման 30-րդ տարեդարձի տոնակատարության կազմակերպման եւ համակարգման պետական հանձնաժողով ստեղծելու եւ դրա անհատական կազմը հաստատելու մասին։ Հանձնաժողովի նախագահն է Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Ըստ հրամանագրի պետական հանձնաժողովը երկշաբաթյա ժամկետում կքննարկի ու կհաստատի տոնական միջոցառումների համալիր ծրագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք Կրեմլի պալատում հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Բանակցությունների ընթացքում ռազմավարական գործընկեր երկու պետությունների ղեկավարները քննարկել են հայ-ռուսական հարաբերությունների օրակարգը եւ երկկողմ միջպետական կապերի հետագա ամրապատման ու զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Նախագահները անդրադարձել են տարբեր ոլորտներում բարձր մակարդակով ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքին, ինչպես նաև երկու երկրների միջև համագործակցությանը քաղաքական, տնտեսական, անվտանգության, հումանիտար եւ մշակութային ոլորտներում։ Նախագահներ Սարգսյանը եւ Պուտինը բարձր են գնահատել փոխադարձ մշակույթի օրերի անցկացումը երկու երկրներում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը նշել է, որ Ռուսաստանի հետ մշակութային, կրթական, գիտական կապերը Հայաստանի համար ունեն հատուկ նշանակություն։ Այս առումով ընդգծելով, որ անցյալ տարի Հայաստանում հաջողությամբ են անցել Ռուսաստանի մշակույթի օրերը։ Ռուսաստանի նախագահն էլ իր հերթին առանձնացրել է հայ առաքելական եկեղեցու դերը հայ-ռուսական հարաբերությունների ամրապնդման գործում, նշելով, որ այն իսկական հոգևոր կենտրոն է դարձել հազարավոր մարդկանց համար։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ եղել նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նոյեմբերի 20-ին 21-ին պաշտոնական այցով կայցելի Երևան նախատեսված են նրա բանակցությունները Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանի եւ հանդիպումը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Այդ մասին ճեպազորույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգոսնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, խոսելով Հայաստան եւ Ադրբեջան Ռուսաստանի արտգոսնախարար Սերգեյ Լավրովի առաջիկա այցերի մասին։ Ըստ նրա երկու արտաքին գործերի ղեկավարների հետ կքննարկվեն տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրը, այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հերանեկարները։ Հայաստանի նախագահի եւ արտգոսնախարարի այցերը Մոսկվա վաղուց էին ծրագրված։ Նույնը վերաբերում է նաեւ Ռուսաստանում Հայաստանի մշակութային օրերի անցկացմանն ու Սերգեյ Լավրովի Հայաստան այցին։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայաստանյան այցը կապված է երկու երկրների դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակի հետ։ Մյուս կողմից ակնհայտ է, որ որոշակի ակտիվություն կա ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահողների կողմից կապված Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հետ։ Բնական է, որ տարբեր հանդիպումների ժամանակ նույն արտգործնախարարները ազատ են քննարկել ցանկացած հարց, առավել եւս այն հարցերը, որոնք այդքան կարեւոր են, նշել է Շավարժ Քոչարյանը։ Ընդհանուր առմամբ գործընթացի վեկտորը դրվել է Վենայով եւ առ այսօր դա չի փոխվել։ Ռուսաստանի այդ գործնախարարը չի գործում առանցին, ինքը գործում է այդ ֆորմատի մեջ երանախագահության, այդ տեսակից մի քիչ տարօրինակ է, որ անընդհատ փորձում են առանցնացնել։ Առավելևս, որ ինքը մի քանի անգամ նույնիսկ հրապարակային երկել է։ Ըստ նրա համանախագահողները ակնկալում են, որպեսզի կողմերի միջև վստահություն լինի կարգավորման գործընթացում առաջընթացի հասնելու համար։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգոսնախարարների հանդիպմանը, Շավարժ Քոչարյանը հայտնել է, որ երբ հստակ պայմանավորվածություն լինի, կհայտարարվի։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մոսկվայում տեղի է ունեցել Ադրբեջանի արտգոսնախարար Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Հիկմետ Հաջիևը հայտնել է, որ բանակցությունները կրել են կառուցողական եւ առարկայական բնույթ, եղել են կոնկրետ քննարկումներ բանակցությունների սեղանին արկա բոլոր առաջարկներով։ Նրա խոսքով հանդիպման ընթացքում առաջարկվել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպում անցկացնել դեկտեմբերի 7-ից 8-ը Վիեննայում ԵՀԿ արտգործնախարարների նիստի շրջանակում։ Ադրբեջանական կողմը այս առաջարկին համաձայնվել է։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Մարկարովի խոսքով Ղարաբաղյան հիմնախնդրին վերաբերող հանդիպումներին քննարկվում են ոչ միայն արկախնդիրները, այլ նաև ԵԱՀԿ Միսկի խումբը համանախագահող երկրները փորձում են ներկայացնել նոր խմբագրված մոտեցումներ հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Հաշվի առնելով դա, ըստ Ալեքսանդր Մարկարովի, կարելի է ենթադրել, որ համանախագահող երկիր Ռուսաստանը եւս ներկայացնում է առաջարկներ։ Ըստ քաղաքագետի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում եղած հանդիպումների ակտիվացման շրջանում տեղեկատվություն է տարածվում, որ Հայաստան եւ Ադրբեջան այցելելու ժամանակ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը կարող է իր հետ նոր առաջարկներ բերել։ Ասկերանի շրջանի Խաչմաչ համայնքում հուսով են, որ մոտապագայում կունենան տիպային ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան դպրոցական շենք։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Ասկերանի շրջանի Խաչմաչ գյուղում առաջին կրթօջախը ստեղծվել է շուրջ 134 տարի առաջ 1873 թվականին։ Դա եղել է եկեղեցու ենթակայության տակ ծխական դպրոց 3-ից 6 դասարանով։ Այն գործել է կարճ ժամանակ, հետո փակվել է ու մի քանի տարի գյուղը դպրոց չի ունեցել։ Այնուհետև հարևանությամբ Կարմիր գյուղում 1888-ին բացվում է դպրոց, որտեղ հաճախում են շրջակա գյուղերի, այդ թվում նաև Խաչմաչի երեխաները եւ Խաչմաչից շրջակա բոլոր գյուղերից 40-ից եւ Սզնակից բոլորը այդտեղ էին հաճախում։ Ընդհանրապես 15 տարի հետո Խաչմաչը կրկին ունենում է իր կրթօջախը, պատմում է Խաչմաչի դպրոցի տնօրեն Սերոբ Մնացականյանը կառուցվել է 1903 թվականին մեր գյուղացիների սեփական միջոցներով։ Մեկ հարկանի սովորական առանձնատան չափերի շենքում, որն էլ Խաչմաչի միջնակարգ դպրոցն է, այսօր սովորում է 35 աշակերտ։ Եթե աշակերտների թիվը աճի, դպրոցը կկանգնի խնդիրների առջև։ Չնայած շենքը փոքրիկ է, դասասենյակները երբեք չեն բավարարում, դպրոցի ղեկավարությունը հնարավորինս ստեղծում է պայմանները մատաղ սերնդի ուսումը պատշաճ կազմակերպելու համար։ Դպրոցում գործում է կաբինետային համակարգ հնարավորություններ ստեղծում ենք, որպեսզի մեր աշակերտները լիարժեք կրթություն ստանան։ Ունենք կահավորված ֆիզիկայի եւ քիմիայի կաբինետներ, կասեի, որ մեծամասնությունը մենք ստացել ենք դեռևս խորհրդային պետության տարիներին եւ խնամքովել պահպանում։ Այն հինը օգտագործում ենք, նորերն էլ կասեի, որ ստանում ենք ժամանակակից լաբորատոր սարքավորումներ եւ քիմիական նյութեր։ Այսօրվա դրությամբ տնօրենը կարևորագույն հարց է համարում ռազմագիտության կաբինետը։ Մատաղ սերնդի ռազմահայրենասիրական դասյարակությունը յուրաքանչյուր կրթօջախում առաջնային հարցը պետք է լինի, իսկ տղաները դպրոցից բանակ պետք է գնան զենքի ու ռազմական գործի մասին բավարար գիտելիքներով, ասում է Սերոբ Մնացականյանը։ Այս սկզբունքով էլ այս ուսումնականից դպրոցում գործում է ռազմական կաբինետը։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր Արցախի պետական համալսարանում ներկայացվել է ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրի հերթական բանախոսությունը։ Այս անգամ բանախոսը Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ակադեմիայի ռեկտոր պրոֆեսոր Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործիչ Դավիթ Մուրադյանն էր։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ներկայացնելով պատվարժան հյուրին ԱՌՊՀ ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը կանխագուշակեց, որ օրվա բանախոսությունը կլինի շատ հետաքրքիր եւ դուրս կգա նախապես որոշված թեմայից, որն էր մշակույթը հայրենիքում կամ մշակույթը որպես պետականաստեղծ կարևոր գործոն։ Դավիթ Մուրադյանը նախ փորձեց բանաձևել մշակույթը, երևույթ, որի տակ մարդիկ հաճախ ընկալում են սոսկ գեղարվեստական մշակույթը։ Մշակույթը մարդ Արարածի հավելումն է իրականության։ Երեք իրականության մեջ կա ծորեն, բնության մեջ, բայց հաց չկա։ Հացը ստեղծագործություն է, սա արդեն մշակույթ։ Այնտեղ, որտեղ իրականությունը գումարվում է մարդու ստեղծարար գոյություն, սկսվում է մշակույթ։ Այն, որ ազգը առավել եւս պետականությունը չի կարող գոյություն ունենալ առանց մշակույթի, մարդկությունը հասկացել է դեռևս վաղնջական ժամանակներում։ Դավիթ Մուրադյանը մեջբերեց Գյոթեին, ով լավագույնս է ամբողջացրել այդ ճշմարտությունը, ասելով. «Ուզում եք ազգ ստեղծել, թատրոններ բացեք»։ Դարեր շարունակ մշակույթն ունեցել է առաջնորդողի, թելադրողի դեր։ Թատրոնի բեմն իզուր չէ հանդիսատեսից բարձր եւ դա սոսկ տեխնիկական լուծում չէ։ Բեմն ու գրականությունն են ձևավորում միջավայրն ու իրականությունը եւ դա անում են լեզվի միջոցով։ Մեր օրերում այդ գործառույթն ավելի շատ իրականացնում են կինոն ու զանգվածային լրատվամիջոցները եւ մեր ժամանակների մշակութային իրականությունը հենց նրանց աշխատանքի արդյունքն է կամ հետևանքը։ Մի դեպքում մենք ունենք միջավայր, որը կարող է լեզու ստեղծել, եւ մեկ այլ դեպքում մենք ունենք լեզու, որը կարող է ազդել միջավայրի վրա, եւ հավասիկ մենք տեսնում ենք, որ այն ինչ մենք անվանում ենք абստրակցիա, իսկ լեզուն абստրակցիա է, ստեղծում է իրականություն, ստեղծում է ռեալ մարդ, այդ լեզվով խոսող, այդ լեզվով մտածող եւ այդ լեզվից ծնվող Դասախոսությանը հաջորդած հարցուպատասխանի ընթացքում ներկաներն իրենց մտահոգություններն արտահայտեցին հայկական հերոստաեթերներից հնչող կեղտոտ ժարգոնային լեզվի մասին։ Այդ երևույթը Դավիթ Մուրադյանը շատ վտանգավոր է համարում։ Դա հայկական գրականության եւ թատրոնի լումպենացման փորձն է, փոխանակակարակ փորձան է, ել չեմ ասում հերոստասերիալի, եւ դա կարող է շատ վտանգավոր երևանքներ ունենալ, որովհետեւ այդպիսի լեզվով խոսողի բարոյական համակարգն է փչանում, ինքը կյանքում սկսում է ապրել, վարվել այնպես, ինչպես այդ գրեհիկ չորեքթաթ գետնարկարշ լեզուն է այն երկու տարի բարձրությունից չորեքթաթանում է շատ վտանգավոր process է այդ լեզուն հասարակության մեջ ներարկելը եւ տարածելը որովհետև հերոստատեսությամբ այդ լեզուն տարածվում է բայց դա, դա մասնավոր կապիտալի ձեռքին է բայց դա օրենսդրորեն պետք է կարգավորվի դա պետք է լրջագույն օրենսդրական նախաձեռնություններով եւ վերահսկողությամբ պահպանել լեզվի էկոլոգիական վիճակը Երբ է սկսվելու հայ մշակույթի նոր ոսկե դարը, Դավիթ Մուրադյանի համոզմամբ այդ ճանապարհին ամենամեծ քայլն արդեն արված է։ Դա մեր ժողովրդի իրականացած համազգային երազանքն է՝ անկախ պետականության վերականգնումը, Արցախի ազատ ծրագրումը եւ այն սերունդը, որը ծնվել ու մեծացել է անկախության պայմաններում։ Հենց նա է փոխելու մեր աշխարհայացքը։ Աշխարհայացքի փոփոխության խնդիր կա, այո, մենք որպես հայկական մշակույթ ապրել ենք շատ հաճախ Արարատին եւ միշտ Արարատին նայելով։ Այդ հայացքը Արարատին մեզանընդհատ պահպանել է մեր ինքնության հետ, մեր հայկականության հետ։ Բայց գուցե նոր հազարամյակը նոր պահանջ է դնում Արարատի գագաթից նայել աշխարհին։ Ոչ թե Արարատյան դաշտից նայել Արարատին այլ Արարատի գագաթիցն է այլ աշխարհ։ Այսինքն գտիր քո բարձրությունը, քո ազգային ամուր հենակետը, Արարատի պես բիբլիական։ Ու այդտեղից սկսիր աշխարհին նայել հետ այդպես հարաբերվիր քո արվեստով քո մշակույթով միտումը թող այդպեսին լինի մշակութային ինքնագիտակցությունը թող այդպեսին լինի Ի հավելումը նշենք, որ որպես Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ակադեմիայի ռեկտոր Դավիթ Մուրադյանն առաջին անգամ է Արցախում։ Մեծ զրույցում նա հույս հայտնեց, որ իր այցով երկու կրթօջախների միջև համագործակցության սկիզբ կդրվի։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարության սոցիալական աջակցության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Սամվել Իսրայելյանի խոսքով 2018 թվականին իրականացվելու են աշխատամության կարգ ունեցող քաղաքացիների սոցիալական պաշտպանության եւ նրանց կյանքի որակի բարելավման ուղղված միջոցառումներ։ 2018 թվականին նախատեսվում է on-line-ել ծրագիրը բոլոր խմբերի հաշմանդամության կարգ ունեցող քաղաքացիների համար, ավելացնելով առողջարանային հանգստավայրերի թվականակը, նշել է նա. Խոսելով հաշմանդամության կարգ ունեցող երեխաների մասին, բաժնի պետն ասել է, որ նրանք շարունակելու են մնալ պետության հոգացության ներքո։ Եկել եմ, որպեսի այն, ինչով ժամանակին հայտնի էր Շուշին, նորից վերադարձնեմ իրական տիրոջը։ Շուշին հին հայկական մշակութային քաղաքներից է եւ մեզանից յուրաքանչյուրի խնդիրն է նրան վերադարձնել իր երբեմնի парքը։ Այս մասին ասել է Արցախում հաստատված Քամանչահար Հակոբ Խալաթյանը, պատմելով իր անցած ուղու եւ Երևանից Շուշի տեղափոխվելու հիմնական նպատակների մասին։ Արվեստագետը նշել է, որ դասավանդում է Շուշիի Դանիել Ղազարյանի անվան եւ Ստեփանակերտի Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցներում, ինչպես նաեւ Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջում։ Դասերը կազմակերպվում է իր պատրաստ կամանչայով եւ աշակերտներին երաժշտությունից զատ սովորեցնում է նաեւ գործիքը պատրաստել։ Thank you Նոյեմբերի 15-ին տեղական ժամանակով ժամը 23:48-ին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից Ադրբեջանի Մինգիչաուր քաղաքից 68 կիլոմետր հարավ գրանցվել է 5.3 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը էպիկենտրոնում կազմել է 7 բալ, Երկրաշարժը զգացվել է Հայաստանի Հանրապետության գրեթե ողջ տարածքում եւ Արցախի Հանրապետությունում 2-ից 3 եւ 3-ից 4 բալ ուժգնությամբ։ Մարզասերների համար Իտալական Տարվիզիո քաղաքում շարունակվում է շախմատի աշխարհի մինչև 20 տարեկանների առաջնությունը։ Կայացել է երրորդ տուրը։ Հայաստանի ներկայացուցիչներից Մանուել Պետրոսյանը պարտվել է, իսկ Հայկ Մարտիրոսյանը պարտիան ավարտել է ոչ ոքի։ Միավորը կիսել են նաև Տիգրան Հարությունյանը։ Հայկ Մարտիրոսյանը առաջատարից հետ է մնում կես միավորով եւ ունի 2.5 միավոր։ Մանուել Պետրոսյանը ունի 2 միավոր։ Մեկնարկել է Սուսերամարտի մինչև 23 տարեկանների Հայաստանի բաց առաջնությունը։ Մասնակցում են շուրջ 90 մարզիկներ Երևանից, Հայաստանի մարզերից եւ Վրաստանից։ Սուսերամարտիկները մրցում են երկու զենքաձևերում՝ խոցասուսեր եւ ճկասուսեր։ Այս առաջնությունը լավ հնարավորություն է մեր մարզիկների համար պատրաստվելու հաջորդ տարի Հայաստանում կայանալիք մինչև 23 տարեկանների Եվրոպայի առաջնությանը ասել է Հայաստանի Սուսերամարտի Ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Գրիգորյանը։ Թարգման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3-ից 7, ցերեկը 12-ից 17 աստիճան տաքություն։